you feel all alone in this world And there's nobody to count your tears Just remember no matter where you are Allah knows Nikad neću zaboraviti san koji sam jedne noći usnila u tom sobičku. Boljalo me čitavo tijelo, tako jako da sam bol osjećala i na jagu. Uzela sam Kur'an i privila ga rukama na grudi. U snu sam izgovarala, ja moram u džamiju, ja moram u džamiju. Onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži. A onome koga želi da u zavodi ostavi, on srce njegovo stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah kažnjava one koji ne vjeruju. Ponovo u snu ustala sam i otišla do džami. Kada sam položila ruku na jedan harf na arapskom jeziku, bol je nestala. Nakon tog sna saznala sam da svim srcem želim da prežim u islam. Vesna postala Hatidža. Tuga, patnja i bol koje sam na plećima iznijela ne mogu stati u ovu priču. Goli život sačuvala sam samo zahvaljujući ogromnoj vjeri u Boga i njegovoj pomoći. Riječi su kojima Hatidža Tijanić, rodom iz Kraljeva, započinje potresnu ispovijest, prostirujući pred nama zaista šokantne detalje iz svog života koji bi vjerovatno mogli da posluže i za filmski scenario. Hatidža živi u plavu, a prije desetak godina prešla je u islam zbog čega je proživjela bolnu stigmu i od pravoslavaca i od muslimana. Ljudi su svodili na osnovu površnih zatečaka, ali se niko zaista nije potrudio da uđe u dušu Hatidži koja se nekad zvala Vesna. O sudbini mojih roditelja postoje razne verzije. Za oca znam da je umru, a majka je možda i danas negdje živa. U svakom slučaju imala sam osam mjeseci, a sestra nešto manje od dvije godine, kad su nas pronašli na ulici i kada je onama brigu preuzeo centar za socijalni rad. Smještali su nas u razne hraniteljske porodice, ako se one zaista mogu nazvati takvim imenom, priča Hatidža, koja nakon svega što je doživjela u djetinstvu, vjeruje da su te porodice od države uzimale novac za njeno i sestrino izdržavanje, za uzvrat dobijajući besplatnu radnu snagu. Kako smo bile veoma male za ženu iz prve porodice u kojoj smo bile smještene, mislile smo da nam je majka. Zbog toga nam je užasno teško palo kada je nakon rođenja drugog djeteta ona odlučila da nas da drugim ljudima kod koji smo preživjeli pravi pakao. Oh, otac je bio alkoholičar. Iako male, morali smo mnogo da radimo u polju, a često smo spavale napolju i bivale gladni. Kad bi došli ljudi iz Centra za socijalni rad da nas obiđu, plakale smo i molile da nas odvedu. Ali je njima bilo bitnije da ispoštuju imućne gazde nego dvije sirotice kroz suze priča Hatidža. Hatidža ističe da su najžešću namilost života ona i njena sestra osjetile u trećoj hraniteljskoj porodici, koja je pored njih imala još mnogo djeci. Sva djeca bila su smještana u neuslovnoj šupi i do zadnjeg atoma snage radila su na imanju. Bilo je kao u horor filmu. Hladna šupa koja je prijetila da se uruši, škripa vrata koja nijesu mogla da se zatvori, tama, zima i strah Nabrojeno noći ja i moja sjeka bismo se zagrlile i jecajući molile Boga da preživimo. Žena kod koje smo bile toliko nas je tukla da je krv šivala na sve strane. Zbog straha koji se u meni ukorijenio, zadugo nijesam umjela da normalno komuniciram s ljudima, priča Hatidža. Kad je bilo oko 15 godina, sa sestrom je napustila hraniteljske porodice. Ostale su prepuštene na milost i nemilost onome što su donosili novi dan. Ako bi kojim čudom imala šta da pojedu, to je značilo pravi blagoslov. Spavale su pod vedrim nebom. Nikad neću zaboraviti kad sam šetala gradom i od gladi osjećala kako polako gubim vid. Ugledala sam jednu burek džinicu, ušla i naručila burek i jogurt. Kad su mi to donijeli, počela sam da plaćam. Potpuno sam bila izgladnjala, a bila me sramota da kažem da nemam da platim. Moj jecanje primijetio je gazda koji je prišao i upitao me šta mi je. Smogla sam snage da mu kažem, a on mi odgovorio, samo ti jedan, donijet ćemo ti još ako možeš. To je bila dobrota koju ranije nikad nisam osjetila. Rekla sam da ću platiti kad budem imala, nije želio ni da čuje za to. Prisjeća se naša sagovornica Hatidža. Kalimatan habibatan illa rahman. sestra se ubrzo udala i to je u trenutku predstavljalo olakšanje. Bar jedna od njih nije morala brinuti gdje će da prespava. Jedna usta manje za prehraniti. Sticajem okolnosti, Vesnu, odnosno danas Hatidžu, pozvali su u plav da radi, Nemajući šta da izgubi, pošla je na put u nepoznatu. Počela sam da radim u jednom ugostiteljskom objektu. Nadala sam se da ću od svoje plate moći sebi da priuštim bar neke sitnice za kojima sam od uvijek čeznula. Dolazila sam iz jednog potpuno drugačijeg svijeta i bilo mi je čudno što u taj lokal ne dolaze žene. Kasnije sam saznala da je po tradiciji tog naroda žena vam mjesto u kući, priča Hatidža. Začudili su je i brojne druge osobenosti sredine u koju je došla, ali morala je da se brine o sobstvenoj egzistenciji. Najteže joj je, kaže, palo što je gazda kod kojeg je radila, insistirao da budu intimni. Uplašena i očajna, požalila sam se njegovoj ženi, koja je pokušavala da me zaštiti, ali ne zadugo. On je bio uporan da sprovede svoj naum, pa sam bila primorana da pobjegnem iz te kuće. Nije sam željela da uzmem ni platu. Zaposlila sam se u drugom lokalu gdje su se prema mene lijepo obhodili. Ipak svi su me osuđivali zbog posla kojim sam se bavila, kaže naša sagovornica. Umeđu vremenu Hatidža je, kako kaže, počela da čita knjige o islamu i da se sve više priklanja toj vjeri. Mnogo sam razmišljala o sebe, stvarima koje sam radila, ljudima, životu, dragom Allahu. Počela sam da pronalazim mir u duši i da molim Allah da me učini pravom muslimankom. Osjećala sam u toj vjere nešto zaista čisto, uzvišeno i lijepo. Željela sam da postanem dio nje. Prisjeća se tada još uvijek vesna perioda kada je počela da se priklanja islamskoj vjeri. To je, kaže, bilo prijesudno da napusti konobarisanje, iako je to s druge strane značilo da će ostati na ulici. Narodnu zimu provela sam u ulazu jedne zgrade gdje sam spavala. Često sam plakala i molila Allaha da me uputi na pravi put, da ne pokleknem i da se više nikad ne vratim u kafanu. Potom sam godinu dana spavala na golim daskama u jednoj napuštenoj kući. Nije sam željela da bilo ko primijeti moju bijedu. U kasnim noćnim satima, kada svi spavaju, odlazila sam na gradski izvor i prala svoju garderobu. Kupala sam se ledenom vodom, priča drhtavim glasom. Ubrzo je počela da radi u radio televiziji Glas Plav. To je značilo da mogu da izmijenim sobacu s kupatilom i da koliko toliko započnem pristojan život. Nikad neću zaboraviti san koji sam jedne noći usnila u tom sobičku. Boljalo me je čitavo tijelo, tako jako da sam bol osjećala i na javi. Uzela sam Kur'an i privila ga rukama na grudi. U snu sam izgovarala. Ja moram u džamiju. Ja moram u džamiju. Ponovo u snu. Ustala sam i otišla do džamije. Kada sam položila ruku na jedan harf na arapskom jeziku, bol je nestala. Nakon tog sna saznala sam da svim srcem želim da pređem u islam, kaže Hatiža, koja je i dalje neprestano istraživala i učila u islamskoj vjeri. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nakon jednog od intervjua s doktorom islamskih nauka na RTV Glas Plava, Hatidža je svom sagovorniku saopštila da želi da pređe u islam, što je on blagonaklono prihvatio. Rekao mi je da ne moram da mijenjam ime, ali sam ja već bila odabrala da će se zvati Hatidža. Ritual prelaska u islam bio je učenje ezana na u, kao što se radi bijevama. Allah Vjera se zapravo stiče i ne učvršuje se tim, nego odnosom osobe prema Allahu i pobjeđivanjem raznih iskušenja koja se nameću kroz život, objašnjava Hatidža. Ona je bila druga žena u plavu koja se pokrila po islamskim propisima. This is my početku joj je, kaže, bilo veoma teško jer su je odbacivali i pravoslavci i muslimani. Doživljavala je brojna poniženja, prijetnje i neprijatnosti. Pravoslavci su je odbacivali kao otpadnika, a muslimani se nijesu mirili s činjenicom da je neko ko je bio konobarica prešao u islam. Sve to Hatidža je smatrali iskušenjem na put učvršćivanja svoje vjere. Ej Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniče Danas nigdje ne radi, pokrivena je i teško joj je da nađe posao. U iznajmljenom stanu plaća Kiriju od stotinu eura. Od nečega mora i da živi. Njen zahtjev za pomoć, Glavski centar za socijalni rad je bez mnogo komentara odbio. Hatidža i dalje vodi mučnu brigu sa životom, ali joj, kako kaže, pomaže vjera u Allaha. Šta to srca osmaja, od kufra ga spašava, Islam to je dobro znaj, haj požuri ne čekaj. Ne pocijenijem jednu vjeru, ali sam sigurna da bi mnogi ljudi, kada bi samo bolje upoznali Islam, shvatili da je to pravi izbor. Voljela bih da svijet postane bolje mjesto za sve nas, a prije svega da imam svoju porodicu i odužim svoj dug prema životu, zaključila je Hatidža, koju je evociranje uspomena često tjeralo na suze tokom razgovora, ali koja vjeruje da je najgore za nju prošlo. Da te s dušom rastavi, na ahiret preselim, Hajde, brate, zaplači, uvis ruke podigni, do urabu uputi, da ti grijehe oprosti. Do urabu uputi, da ti grijehe oprosti. I da grijeha imaš ti poput brda uhuda Samo dovu uputi Allah grijehe briše ti Samo ramba ti moli Allah grijehe prašta ti prašta ti Sada, brat, najdraži, seđdu rabu ti činiš, ruke za te dajem ja, krv nam je muslimanska. Ruke za te dajem ja, krv nam je muslimanska. La ilahe illallah Srce tvoje otvara Sada kaži glasno ti Muhammed Resul je posljednji Sada kaži glasno ti Muhammed Resul je posljednji